Kad navršiš 18 godina, odmah u legiju. U legiju stranaca. Tamo ćeš odraditi jedno 18 godina, 19 koji deda, i bit ćeš spreman da se vratiš u, u, u, u domovinski, drugi domovinski rat. Ma ne, ne može se plakati. Nisam imao punoga starije. U, pa u drugi domovinski rat. Ne može se plakati, to je, to je. Ali, prije nek ideš na bojišnice najprije ti s dječkima pometi ono smeće u Zagrebu. Onda odi u Njemačku, Frankfurt, Nihen, rasformiraj one dezeterske bojne. Ej, onda ideš na prvu crtu, od istočne Slavonije, Posavine, Dalmacije i onda malo na Kupres. I onda se vratiš u Zagreb i I ti isto u mirovini i bit ćeš povlašteni branitelj drugog domovinskog rata. Ok? Tako je, bravo ja.